par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji šeities priesteris Jānis un jaunās labās ziņas un šoreiz ar misionāru no Lietuvas tēvu Argi Gudaitis. Aļ, aļ, <laughs> jeb pilnā vārdā Aļgimantes Al, Gudaitis. Ja. Varbūt tās arī kāda daļa no radio klausītājiem šobrīd jau atpazīst Aļģa balsi un atpazīst, kas tas ir par misionāru šeit atbrauc. Tas ir jezuīts no Lietuvas, kurš pirms daudziem gadiem Latvijā bija, bet uh, tad aizbrauc atpakaļ un tagad ir atgriezies atpakaļ uz Latviju. Un es domāju, tā ir lieliski iespēja, lai aprunātos un uh, pārdomātu par uh, misionāriem Latvijā. Es domāju, nu, tā ir tāda interesanta tēma, eh, kas varbūt tās ir tā vērta, lai arī sadzirdētu citi cilvēku. Un, manuprāt, tas, kad kāds ir gatavs upurēt eh, savu komfortu un ērto dzīvi, lai dotos un svešā vietā sāktu no jauna, eh, principā dzīvi, tas tā ir labā ziņa. <laughs> Bet eh, varbūt es tad uzreiz eh, vispirmām kārtām gribas tā ievadam pastāst par sevi un kāpēc misijās uh, dodies? Jā, sveiki visi. Um, esmu misijā, nu, kā jau jēzuīti mums ir paklausības uh, uh, tas uh, laiks, uh, mums priekšnieki teica brauksi, un nu, tad jau braucam uz uh, priekšu, eh, kā jau teica Jāņas, esmu ne pirmo reizi Latvijā, ehm, kā jēzuits esmu eh, no 1986 gadu, padomju laikos kļuvu par jēzuitu Lietuvā, kopā ar eh, dviņu brāli, mēs esam divatā jēzuiti Lietuvā, un tad, kā es tagad esmu um, Eh, Latvijā. Atceros 2013. Eh, eh, gadā mūsu priekšnieki runāja par to, lai dibināt kādu jēzuītu kopienu Latvijā un prasīja mani, vai es varētu braukt uz Latviju, tomēr es dzīvoju Šaulē, kā noviču vadītājs, un jau mums to noviči ne, neatnāca uz, uz Lietuvu, gan no Latvijas, gan no Lietuvas, tad teica, varbūt es varētu braukt uz Latviju. Atbraucu un vēlāk e, pievienojas Jānis, mēs sākam dibināt to kopienu Latvijai, jēzuitu kopienu. Bet principā tu biji arī pirmais, kas atbrauca šeit e, tā pastāv, jau vairākus gadus pirms tam braukāji regulāri ik mēnesi. Uz Latviju. Jā, jā. Eh, šeit eh, Latvijā gan eh, citas tautas ir tāda, tādas kopienas, kristīgas dzīves kopienas, kristiešu kopienas. Es katru mēnešu, mēnesi atbraucu un svinēju sveto misi Krievu valodā, tomēr es nerunāju latviski. Un tad jau uh, biju drusku uh, kaut ko uh, atrādis tā Latvijā, atceros vienmēr uh, braucot no šeuliem uz Rīgu, varēju ieslēgt rādiju un klausīties skaistas liet, latviešu dziesmas. Tad viņi tā, priekšņi teica, varbūt varē, būt tas pirmais, kas varētu atbraukt, iemācīties valodu, nu tad to es izdarīju. Un šeit pie Radio Marijas uh, Tuvu ir tāda māja, kur es sāku dzīvot un mācīties latviešu valodu. To es atceros. Un e, pirmo reizi satikos ar e, priesterim, ar, ar arkibīskapu, atceros, viņi jau jautāja, ko es šeit daru, un teicu, mācos uh, latviešu valodu, tas ir labi un taisnīgi, tikai tos vārdus eh, biju iemācījis. <laughs> Tagad jāatcerās arī latviešu valodu, jau pagājā septīnien pusē gadu, kā nedzīvoju Latvijā, tas ir otrā reizi tagad esmu šeit. Bet vēl joprojām neesi aizmirsis tomēr to valodu. Protams, kad uh, var ķerties un, un kaut kā, bet principā taču runā un saproti. <laughs> Jā, varu saprast, ko runā cilvēki. Uh, īpaši par mani, bet arī varu kādus vārdus pateikt par, par sevi, par citiem, un kaut ko sprediķot, bet labāk īsāk tas, tas patīk man un cilvēkiem. tā, tā kā, laikam tiesa, vai ne? Bet kā bija ar to latviešu valodas mācīšanos? Varbūt tās arī var padalīties. Jā. E, Visi saka, man... ka latviešu valoda ir baigi grūtā valoda. Tā ir? Es domāju, ka ir, tā, tas nozīmē, ka mums lietuviešiem ir vieglāk, lietuvieši un latvieši viņiem līdzīga tā valoda, protams, jāmācās. Un man palīdzēja skolotāja kaut kur trīs mēneši, un es dzīvoju astoņas mēnešus pie nabadzīga bērna Jēzus māsām un viņas visas e, tādas rūnīgās runā latviski, es atceros sākumā tikai smaidījos un e, klausījos, ko viņas runā, un pēc tam jau sāku svinēt sveto misiju latviski, un kā jau mazi bērni e, mācās valodas no saviem vecākiem, no draugiem, tikai jāklausās, kā, jāklausās, kā citi runā, Un tad sanāca iemācīt gan attiri to valodu, un, kā jau teicu, mums lietuviešiem vieglāk to darīt. Un a, man arī patika, jau, kā jau to teicu, dziesmas visādas, a, latvieši ļoti bagāti ar dziesmām, tad vienmēr tu vari klausīties dziesmu un visi vārdi tur a, iemācīties. Nu jā, tādā veidā, nu tagad otru reizi esmu uh, Latvija atkal paklausība no jezuītiem, mūsu priekšnieks pajautajā mani pirms vienu gadu, varbūt es varētu atbraukt atkal uz Latviju, šeit ir jezuīti, kam ir iespēja braukt studēt vai jā, saņem kādas jā, mēnešus drusku uh, studijas un brīvdienas, tad es varētu atbraukt un būt šeit uz kādiem četriem vai pieciem gadiem. Nu, es esmu gatavs atbraukt, un jā, jau ir iespēja var uz <laughs> līdz nāvē šeit būt. Un tagad jau es jau, jau e, no pirmdienas principā, vai ne? Jā, e, pirms tam atbraucu ar mašīnu no Lietuvas, ar savu nabadzību lietām, nabadzības lietām, un jau uh, Pirmdien ar vilcienu jau jūs zināt, kad no Viļņā uz Rīgu ir vilciens četras stundas, un esmu jau šeit tagad no jauna Rīgā, un mēģinu atrast, ko darīšu. 3. janvārī man rakstīja priekšnieks provinciāls, kad sveicina mani Latvijā un teica, būs laiks lūkšanai, būs laiks atpūsties, būt ar kopienai kopā un arī jau kaut ko darīt ar, ar savu, saviem talantiem, ar, ar savu, jā, jā, ko es varu darīt vislabākāk. Bet par to, ko darīs, tad arī parunāsimies pēc maz brītiņa, vēl, vēl nedaudz varbūtās par to savu pieredzi un, un tiem talantiem, pieļau, ka daudz jau arī atceras uh, Eh, par rekolekcijām vai garīgo pavadīšanu, ko Aļģis jau eh, pirms, eh, pirms daudziem gadiem Latvijā <laughs> sāka to darīt. Un, un, un, un, bet, bet tu biji Lietuvā un var pastāstīt, ko atpakaļ mājās Lietuvā darīja? Jā, um, man kaut kur 14 gadi esmu strādājis skolā, gimnāzija. Mums Lietuva ir divas jēzutu gimnāzijas un viena pamatskola um, tad eh, jau sākumā, kad es kļuvu par priesteri Lietuvā, um, mani sagatavoja uz gimnāziju kā kapelānu. Un tur eh, kopā ar, ar skolotājiem, ar bērniem, es jau biju kā kapelāns eh, strādāju, un um, vienmēr mani jautāja, vai es esmu laimīgs darboties skolā. Uh, nesmu, nesmu skolotājs, tā ir, nav priekš mani, bet vadīt rekolekcijas, arī runāt um, par Dievu ar bērniem, man apstiprina manu aicinājumu, kā jau zināt, esmu priestris, jēzuits, un vēl atceros uh, padomju laikos uh, armijā, kad es esmu bijis un uh, tas aicinājums eh, nāca pie manis, eh, jau atceros armijā, eh, ar jautājumu, kāpēc cilvēki netici Dievu, īpaši tie karavīri, tie, kuri atbrauca no dažādiem tautām, un viņi netic Dievu. Man atbildi bija sirdī kaut kur, nav kas stāsta par Dievu viņiem. Tad tie 14 gadi uh, skolā ir kā atbildēja priekš manis uh, vienmēr bērniem stāstīju par Dievu, kad viņš ir, kad viņš mīļ, un es varēju to darīt arī uh, priekš uh, kopā ar bērniem, kopā ar skolotājiem, un tas arī man palīdzēja būt uh, ar to savu talantu, uh, būt uh, ar Dievu pašām un runāt par to ar citiem. Tad... Bet eh, kā, kāda vispār ir situācija Lietuvā attiecībā uz eh, kristietību un, un, un ticības dzīvi kopumā? Jo Latvija ir tāda sekulāra un aizvien sekulārāka paliek un aizvien tāda pat arī sekulāra tādā ziņā, ka noraidoša pret eh, baznīcu, pret ticību un tā tālāk. Kāda ir situācija Lietuvā? Es domāju, eh, kā jau visur ir mazāk ehm, tie ehm, cilvēki iet uz baznīcu, bet eh, ir, man liekas, ehm, kā arī eh, Lietuvā, tā arī Latvijā, man liekas, Dievs darbojās vienmēr. Un, un šeit mums, kā jau tiem misionieriem, jāskatās, kā Dievs darbojās. Un skolā ka um, tie visi bērnie vai ģimenes, kas nāca uz um, mūsu jēzuitu skolu, visi ir atvērti um, ticībai, ne visi tur jau um, ir gatavi būt ļoti tādi ar um, kristieši, kas iet uz baznīcu, jo tur vien, lūdzās vienmēr, bet ir atvērti pieņemt to ziņu par ticību, par Dievu, par dzīve, uh, Kā jau zināt, mums jezuitiem um, ir tas um, teikums uh, atrast Dievu visur. Tad um, Lietuvā um, man ir sajūta, Dievs darbojās, kas uh, esam uh, e, e, tie, kas uh, darbojamies kopā ar Dievu, jāskatās, kā, uh, jā, kā viņš darbojās un to pušu darīt – Un um, arī tie jaunieši, kas um, īpaši jau beidzā mūsu gimnāziju un atnāca atpakaļ darboties kopā ar mums, ir mm, pārņēmuši to mūsu misiju, um, tad ir cilvēki, kas strādā, un es ticu arī Latvijā, ir tas tāpat, kā um, nedaudz iet varbūt uz baznīcu, nedaudz, kas teica, mēs ticam Dievām, bet ir tie, ko Dievs aicina um, strādāt, būt, iemācīties atrast to Dievu visur, uh, gan, gan baznīcā, gan attiecībās ar, ar draugiem, uh, uh, jā, un, un nu, dabā, visur, visur. Un, un kā arī man, man likās, tā ir tāda laba doma, uh, Eh, ja nemaldos, arī pats Ignācijas ordeņa dibinātājs bija teicis runāt par Dievu ar cilvēkiem. Kā, kā tas cilvēks uzzinās, ja viņam nestāstīs, nerunās par to, ne? un, un tā eh, runāšana arī eh, tajā sekulārā sabiedrībā tikpat būtiska. Jā, un arī piekritu, ka Dievs vienmēr runā ar cilvēku katru, vai viņš ir ticīgs vai ne, uh, Un uh, viņš runā tādā veidā, uh, kādā um, cilvēks ir gatavs pieņemt Dievu ar, ar savu saprātņu, ar savu pieredzi. Un, un, katram no mums ir dažādas pieredzes, un, un um, Dievs ir gatavs runāt to valodu, kas, kā viņi var saprast. Šeit mēs, mums visiem jābūt atvertiem kā Dievs runā ar katru cilvēku, un tā, tā ir ļoti um, jā, tāda dziļa doma, man pašām es arī ar to Dievu komunicēju, tagad e, e, varbūt citādāk, kas bija bērnībā vai tā pašā seminārā, kad mācījos, kad vēl nebiju jezuīts, tagad um, arī esmu Latvijā un man jau uh, vienmēr ir uh, prieks redzēt, ka Latvijā ir dažādas konfesijas, ļuterāņi, jā, baptisti, nu, katoļi, un starp viņiem ir tāda draudzība, un tā, tādā veidā Dievs darbojās arī rekolekcijas laikā, atceros, arī jau Latvijā atbrauca dažādi cilvēki piedalīties rekolekcijas no dažādiem konfesijām, un tu vari tikai atvert acis ja nerunāt neko, tikai klausties, kā Dievs strādā viņu sirdī. Un, un par to, kā tad Dievs strādā sirdī un, un, un par misiju, kas, kas ir vispār misionārais tāds aicinājums, jo laikam jezuīti vismaz uh, Eh, agrāk bija ļoti misionāri izteikti, bet eh, tas nebūtu nav mazinājies. Par to visu pēc mazas muzikālas pauzītes tagad rādījumā arī klausītāji dodamies tajā, bet ja tu gribi uzdot jautājums eh, vai padalīties ar savu pieredzi, kādu tad ir tīpaši saistībā ar misiju tematiku, Tad to tu vari darīt kā parasti zvanot vai sūtot īziņas. Eh, īziņu telefonu numurs ir 266 77 272 vai zvaniem studijā telefonu numurs ir 67 969 131. Pēc muzikālas pauzes būsim atpakaļ. Sveicināts, sveicināts, rādam arī klausītāji šeit. Es, priestirs Jānis, bet kopā ar mani šajā vakara stundā ir e, labajā ziņās priestiris e, eh, Aļģis, jeb Al, Algimantes Gudaitis, pilnajā vārdā. Bet parasti e, mēs savā starpā un daudz cilvēku visdrīzākais pazīst pēc saīsinātās vārda versijas, kas ir Aļģis. E, un e, Eh, protams, eh, iespējams, ka nemaz daudzi nezin, vai eh, radio varbūt tās pat vispār nezin, kad Aļģis ir misionārs, jezuītu misionārs <laughs> no Lietuvas, kurš šeit dzīvoja jau pirms vairāk, gandrīz vai pirms astoņiem gadiem, dzīvoja, uz, pirms 12 gadiem pārvācās uz, uz Latviju, atvēra jezuītu māju un tagad atgriež tajā pašā mājā, uh, lai turpinātu misiju arī Latvijā. Eh, drusku jau dzirdējām tādu nelielu ievadu eh, par, par pašu aļģi, bet gribas tā varbūt tās interesi, painteresēties. Eh, labs ir priekšnieki sūtīja, bet misija, baznīcā misijas došanās ārpus savām valstīm, lai sludinātu Dievu vārdu, ir kaut kas gadsimtiem pielietots. Eh, ko priekš tevis paša nozīmē tāda misija? Kāpēc tāda ir vajadzīga? Jā, um, jā um, sākt ar to paklausību solījumu, mums jau jezuitam ir ties eh, paklausībā ne tikai paraksta, bet arī no, paklausībā no uh, pāvesta, uh, kur viņš gribētu sūtīt uh, jezuitus, jebkurā vietā, lai viņi ir gatavi braukt tur. Uh, nu tad es saņemu to ar kā žalastības vārdu. Vienu reizi manā dzīvē tas notika, mums katram ir vārds, kā jau Jānis stāstīja par manu algis esmu, bet uh, ir žalastības vārds, caur kuru Dievs uh, mēģina um, komunicēt um, ar mani un arī caur mani ar citiem cilvēkiem. Un manā primicijās uh, jā, tādā m, mm, mazā m, eh, eh, vietā bija ierakstīta vārdi no eh, svētiem rakstiem. Es šeit šodien paņemu līdzi, paskas, pastastīšu, palasīt, kādi vārdi bija no evangelijā Jāņa. Ne jūs esat mani esat izredzējuši, bet es esmu jūs izredzējis un jūs uh, nolicis, kā jūs ejat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek. Tad uh, man uzreiz ir kā mm, e, misija pirms ir no, no Dieva. Viņš jau rūpējas par visiem, visām lietām. Mēs, kā misionieri, esam blakus Dievā, braukt tur, kur vislabāk, labākāk ir mm, iespēja darboties. Uh, Man pašām um, tas vārds, um, žēlastības vārds, esmu no Dieva um, gribas būt šeit. Man tas ļoti svarīgi ir. Kā es jūtu, braucot uz citu tautu, vienmēr sirdī ir drusku tāda bailes, īpaši, kad ne, nezināju to valodu, bet arī ir tas sirdī miers, miers, ja jau Dievs aicina, viņš dos spēku darboties. Mēs jau jēzuīti esam um, dažādas tautas, kur braucam darboties, um, un um, es, es arī esmu bijis Amerikā tur studijas, um, arī kā um, noviču vadītājs, braukāju dažādas uh, vietas. Tad Latvija kļuva par to vietu jau tagad, uh, atkal, kur varu atrast savu misiju, darboties citā tautā, kuria, kura ir ļoti tuvu pie manis. Un kad es šeit varu atrast cilvēkus, kas, ko satiku, runāju, lūdzamies kopā, un, un arī priekš manis tā misija ir priekš manu aicinājumu, uh, mano dzīve ļoti svarīga jā, arī darboties savai mūžībās dēļ. Man jau tagad ir 60 gadi, vienu reizi arī būs tā nāve, tad ir vieta, kur es varu darboties priekš sevi arī tā misijā. Um, tā kā caur šo kalpošanu principā arī priekš sevis tu uh, kalpo savā veidā. Um, jā, jā Eh, pieņemu kā Dieva dāvanu, kura es pats varu būt, augt, um, ehm, jā, sanam, saņemt mieru, jēgu, un vienmēr varu būt atvērts. Um, arī mēs esam um, tagad četri jēzuiti Latvijā, ir starptautiskā kopiena, tur ir viens no Polijas, tagad nesen atbrauca viens no Kirkizijas, uh, Jānis Latvietis, es esmu Lietuvietis, jau mūsu tas charakteris, kā to pateikt, raksturs, raksturs, jā. raksturs ir stratotiskais, un mēs visi kopā četiri vienā kopienā dzīvojam un varam arī palīdzēt viens otram, ja, ceļot savā aicinājumā, dalīties ar, ar visādām, ja, tiem visādiem talantiem, kā šodien, uh, Jānis ir darbojas Radio Marija un uzaicina mani šeit parunāt kaut ko par, par to misiju. Tad es arī tagad jau sajūta ir tāda, ka Rīgā, Latvijā arī ir cilvēki no dažādām tautām. Dzirdēju, ka vairāk un vairāk ir indieši šeit, vietnamieši un jau pašā tautā ir cilvēki starp taut, no nu, dažādām tautām, tad darboties, eh, tagad man eh, ir četras valodas, ko es varu runāt un sprediķot īsi, ne, neilgi. Tad, <laughs> tā ir eh, tāda piebildinama. <laughs> jā, skai, latviešu valoda, angļu valoda, lietuviešu un krievu valoda. Un atceros jau, pirms septiņiem gadiem šeit bija iespēja dažreiz svedien svinēt uh, to pašu valodu, gan, gan krievu, gan, gan angļu, gan uh, latviešu un lietuviešu valodu, katru svedienu ir lietuviešu valodā sveta misi, tad uh, tas uh, raksturs uh, starptautiskais arī dot mūsu misijai tādu uh, spēku un jēgu braukt uz citu tautu un darboties. Uh, jā, tajā. Bet varbūt tās uh, uh, tas ir par to, kā tu, ko tu gūsti caur to, un kad tas ir tavā arī ceļa aicinājuma, eh, ceļa īstenošana, bet kāds vispār ir misiju mērķis? Vai tu Latviju arī redzi kā tādu misionāru zemi? Un kāds ir mērķis? Vispirms, ar, kas ir mērķis dodoties misijā? Jā, man um, uh, varbūt atkārto uh, šo to pa, pašu, ko es jau teicu pirms, uh, man vienmēr ir um, jā, saprātne, ka Dievs jau darbojas arī Latvijā. Un um, kas um, jā, saprast līdz galam, kā Dievs darbojas, tad mision, misijas mērķis ir atrast, kā Dievs darbojas šeit, mm. un man pašam e, jādara to pašu. Un, un um, kaut kur um, E, neredzamā veidā Dievs e, ir Dieva gribā, lai mēs būtu šeit, lai mēs darbotamies šeit. Es jau nedarīšu kādus brīnumus šeit, e, nu, kā, kā Jēzus nu Lietuvās, bet ja es varēšu pavadīt vienu cilvēku, kas nāk, atnāks pie manis parunāt, ja es nosvinēšu sveto misiju vienā vai citā valodā šeit Latvijā, uh, Vai es varēšu eh, um, klausīties, kā citi runā par savā dzīve, man tas ir mērķis saprast, kā Dievs darbojas um, gan šī tautā, un gan katrā cilvēkā sirdī. Un man, uh, man ir tas um, sapratnē būt tur, kur Dievs gribētu, lai es būtu. Jā, tādā veidā. Uh, un, un, un es tā domāju, kā ir, eh, tas ir ļoti labs veids, vai, vai manuprāt, aizkustinošs veids, kā kad, uh, skatīties, kā Dievs jau ir klātesošs. Un tā, savā ziņā tas jautājums, bet kā ir, vai, vai redzi Latviju kā tādu izteikti misionāru zemi, kur vajag uh, to Dievu uh, nest, kā agrāk vēsturiski bieži vien uh, tika teikts, mēs aiznesām Dievu, mēs atklājām Dievu tiem, tiem cilvēkiem, bet tu pavisam citādāk, tā kā <laughs> jau es, Dievs jau ir, jā, jā, man nevajag jā. aizvest viņu uz Latviju, <laughs> vai ne, bet... Um, tas mazas zīmes, es, es varbūt eh, gribētu to pateikt arī pirms uh, nākt šeit, es, es skatījos, kāda ir zīme man pašām, uh, bijot Latvijā, kur es dabūju to mieru un jēgu. Un es jau pierakstīju savā eh, grāmatā, ka eh, adorācijas kapela pie katedrālas. Es atceros to vietu, tas bija pirmo gadu, kad es biju Latvijā, būt eh, adorācijā un sajust atbildi no Dieva. Es atceros jautāju, kāpēc nav jēzuitu Latvijā, kur viņi pazuda, kāpēc viņi nav. Un bijot kapelā, atceros tā atbildē – A, ah, nu tu jau, tai ta, tagad tu būsi šeit Latvijā, kā Jēzus. Tai ir maza zīme, a, ka, kur Dievs darbojas. A, arī man jau patīk <laughs> Latvijas dabā un, un dziesmas. Šeit arī es varu ieraudzīt tā, to vietu, kur uh, latvieši viņiem ļoti patīk dejot un, un dziedāt. Un šeit ir vieta, kur va, varētu atrast arī to uh, saikne ar, ar eh, Dievu. Viņš arī darbojas um, tradīcijās, um, un man pašām būt tajā, <laughs> varbūt dažreiz kopā dziedāt, un kopā ar dziedātājiem atrast Dievu. Tad ir, tas ir misionāra mērķis. Tad mazas zīmes, kur mēs varam atrast, un arī būt kā uh, ar piemēru citiem, eh, kas es esmu, un, protams, ja ir iespēja pateikt eh, īstiem vārdiem, ka šeit ir Dievs, šeit ir Jēzus, šeit ir tas eh, kungs Dievs, kas darbojas mūsu vide, vidu gan, gan iekšā, gan caur mūsu tradīcijām, arī mūsu ticību. Tad es ceru, ka kad um, ja var, mēģināšu ja lūkšanā meditācijas laikā skatīties, kā Dievs darbojas un ja viņš prasīs no manis braukt kaut kur uz e, kādu pilsētiņu un ko vēl, es varēšu e, darboties tā, kā Dievs gribētu. E, <laughs> ļoti skaisti. Man liekas, ka man ir vēl noslēgumā vēl divas lietas un, un tās lietas vispirmām kārtām mums kāda no eh, klausītājiem zvanīja un prasīja, kā saprast to bībeles jaunās derības vai Jēzus izteicienu nemest cūkām pērnas priekšā. Jā. Eh, viens no fragmentiem, varbūt tas ir kāda ātra reakcija, jo nav jau arī bībeles studija mums šeit, vai ne? Jā, um, varbūt uh, kā es pats saprotu um, ticību, arī uh, ja, to uh, reliģiju, un ar, ar uh, tādā veidā runāt ar citiem cilvēkiem, kam ir citāda pieredze, tad es pieņemu to, ka nav obligāti, obligāti runāt tikai tādā veidā, kā es pats saprotu ar tiem, kas varbūt nevarēs saprast manus vārdus, manu pieredzi, labāk ieklausties, kā viņi pieņēma jā, to pašu dievu vai ticību, nerunājot jums jādara tādā un tādā veidā, tad viņi paņems to, kā dažreiz sāk varbūt jokot, var, sāks un teiks, ko šeit runāja mums. Tad ir labāk nerunāt dažreiz un klausīties, man varbūt tāda domāt nāca no, no tā jautājumā, jā. Uh, nu jā, ļoti labi, uh, bet uh, noslēguma doma uh, vai jautājums, ko gribu uzdot, uh, ir, es parasti saviem viesiem labajā ziņā saku tā, uh, ko labu mēs radioaparātu otrā pusē varam darīt, uh, lai veicinātu labo. Uh, bet sakarā ar tematiku un to, ko tu arī saki, man, man radās tas tā, tā tāds jautājums, bet ko mēs radioaparātu otrā pusē varam darīt, vai kā mēs varam ieraudzīt Dievu, kur Dievu atrast, mēs varam radioaparātu otrā pusē. Mm -hmm. Jā, jau no... Ikdien... Vai kā labāk, varbūt tas pat kā atrast? Kā labāk. Jau no, no uh, Ignācijas uh, mm, garīgumā to pieredzes Viņš jau teica, ja jūs esat e sajūtis kādu mieru ah, um, savā sirdī, no kādām vārdiem, lietām, pieredze, tad ja miers ir sirdī un, un prieks, miers, drosme, tas nozīmē, ka šajā ir, darbojas pats Dievs. Tad um, gan man pašām, gan klausītāji, um, ah, kurā vietā es dabūju to uh, jēgu, mieru, uh, un e, tajā darbojās e, kungs Dievs, kas gribētu, lai mēs turpinātu tālāk saņemt to mieru uh, savā sirdī. Milzīgs paldies par sarunu, paldies arī par uh, šo atziņu, kad mierā, jēgā, priekā un daudzās citās arī tādās pozitīvās un labās pieredzēs uh, mēs varam ieraudzīt Dievu, atrast Dievu. Milzīgs paldies! Paldies!